mu kira malami da zai mana taliki na wannan wa'azi shine malam abdullahi daga kumo wadda kuma shi yake gabatar da tafsiri a wannan gari duk shekara shi yake zuwa yana gabatar musu da tafsiri muna masa addu'a Allah saka masa da alkhairi bisa mutunta wannan majalisi da yayi aka gayyace shi kuma ya amsa kasancewarsa babban malami wannan shine tafiya na sunna din yanzu in ka gaisa wani babban shehi zai yi wuya zai ce yara ne Allah ya saka shi ya kuma ciki kakar saniya wai su manya ne a kiyaye manya salamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعذني الله وإياكم من النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu farko na fara miƙa godiyata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙaddari zuwa na wannan gari na dagarawo saboda ziyara da kuma sauraron wa'azi abinda ya kawo ni kenan to don haka addu'a da za mu fara yi shi ne wa wannan kwamiti da suke gudanar da wannan aiki a kowane lokaci suna gudanar da wannan aiki yadda ake bukata duk inda aka gayyata kamar yadda labari ya iso ni ana ba da haɗin kai to addu'a zan musu na musamman a matsayinsu na matasa wanda suka ainihin ba da lafiyansu ƙarfinsu dukiyarsu domin ci gaban addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi inda yake magana mutane bakwai wanda Allah zai sa su a cikin inuwarsa ranan da babu wata inuwa sai inuwar inuwan ubangiji ba bishiya ba rumfa ba komi sai wanda Allah ya inuwantar da shi da inuwarsa a wannan rana yana daga cikin wanda Allah zai inuwantar shi ne shabun na shafi ibadatillah saurayi matashi wanda ya tashi da bautan ubangiji ya tashi ya ba da lokacinsa yana ƙoƙarin karatu yana ƙoƙarin yadda addinin musulunci zai ci gaba wannan yana cikin wanda Allah zai saso cikin wannan inuwa da muna fatan Allah ya samu a wannan inuwa ɗin gaba mu to an kira ne in yi taliki kan abubuwan da suka faɗi kuma na san ko da ba a yi taliki ba ni dai na saurari karatun malamai biyu a ciki ɗaya ya yi da hausa ɗaya ya yi da barbarci to yana ga ko na barbarcin zan yi tali'i ko? Eh? <laughs> to muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi abunda na zo na tarar akan akwai wani shehinmu da ya yi bayani akan shaye-shaye babban magana a nan ne. abun da ya fara bayani abubuwan da suke jawo wannan abu ma'ana farko ya kawo maganan iyaye sakacin iyaye to wannan kar mu manta da ayoyin ubangiji game da wannan babu wanda zai zo ya gyara maka ƴaƴanka maza ne ko mata ne ba wanda zai zo ya gyara maka kai zaka gyara su Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Allah ya ce ka kiyaye kanka daga shiga wuta ka kiyaye Ka kaga babu wanda zai zo abin ya gyara maka 'ya'yanka. ka bari suna yawo da yaran banza ya za bara su lalace ba Sheikh Usman bin Fodio, Allah ya masa rahama yake cewa al-tiba'u yasriqu tiba dabi'a tana satan dabi'a lokaci yake saboda haka duk kyawun yaronka in dai kana barin sa yana yawo da yaran banza to sunan yaronka ta ya lalace to don haka ɗaukan mataki zamu yi malamin tarbiyya suka ce yana daga cikin abun da za ka yi wa yaronka akwai mil'ul firar ka cika masa gurabunsa mil'ul firag ka cika masa lokutansa kar ka bar shi kara zube kar ka bar yaronka minti talatin bayi da aikin yi idan ya dawo makaranta ne ko gona ne ka sa shi wani aiki yana gamawa a samu aikin da za a sashi yana gama a ce ɗauki littafin ka yi karatu to ka ɗauko hanyar da yaronka zai kyau sa'annan kuma iyaye su ne manyan malamai a wajen yara yaro lokacin da ya fara magana ko ya fara gane me ake yi ko ya fara cin abinci ko ya fara fita waje bai san wani malami ba a duniya banda iyayensa uwa da uba duk abin da ka fara koya musu shine zai fara ginuwa a cikin zukatansu in ka koya musu abu mai kyau sai su tashi da abu mai kyau amma wani za ka samu daga cikin gidan tukura shi yake fara koya musu zagi ka buɗi baki ka zagi yaronka ka ce in ya fice zagi wani kenan wallahi akan ka koya masa zagi ta hanyar kana yi yana sauraro gwanda ka ɗauki bulala ka masa don wallahi in ka koya masa zagi sunan 'ya'yanka duka ƙarshen ta don yayansu ko addarsu babba abunda ta koya shi za ta yi ta musu kaman darasi ne ka musu darasi to shi ma yaron yaronka babba ko mace ce ko namiji ne to shi ma sai ci gaba da yi wa ƙannensa darasi kaga ka lalata yaranka in za ka dake shi ka ɗauki bulala ka masa da shari'a ta tanada kada ya fasa jiki kada ya kumbura jiki kada ka kama yaronka ka kwanta a kansa kai ta dukansa shari'a ba ta faɗi haka ba ka nemi ‘yar bulala kaɗan masa bulala kaɗan yana guduwa ka bar shi ba wai za ka zo ka kama shi ku kamo min shi in ya gudu ka bar shi in ka bari ya saba da duka kuma to magana ya ƙare zai ce zan yi abu kaza zaɗin ya wuce da ken ne to don haka kada a sabarwa da yara duka to sai na ƙarshe inda malam babarbare ya yi bayani ko da ba ka jin larabci wallahi aikin wa'azin ya zauna ya shiga jiki kuma Ta ka fahimci abubuwa da dama mutum kar ya ɗauka shiryayye ne sai lokacin da ya ga yana aiki da abun da yake a cikin alƙura'ani abun da ka karanta a cikin alƙura'ani ka ɗauko shi ka sa shi a gabanka kana aiki da shi kar ka ɗauki kanka shiryayye kar ka ɗauki kanka shiryayye sai ka ga lokacin da kake kana karanta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana sa su a gabanka a fefe a kan tire ka baza su kake ɗauka kake aiki da su wallahi in ba haka kai ba kada ka ɗauki kanka wani abu ma'ana kada ka ɗauki kanka cikin wayanda suke shiryayyu in dai misali ka kauce wa'in wayannan abubuwa guda biyu kana wani kame kame to wallahi baka cikin layi saboda aka mu dawo mu gyara kowa ya gyara kaga malamin da suka zo suka mana wa'azin nan ba wai wallahi in muka ɗauka muka yi aiki da wannan wa'azi da suka mana mu za mu amfanu su sun riga sun sauƙi sun faɗi abun da ya kamata su faɗa mana in muka yi aiki madalla in ba mu aiki ba mu muka yi asara Allah ya samu aiki da shi saboda haka muna fatan abunda duk suka karantar da mu muna fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam abdullahi daga komo muna maka addu'a Allah saka da kai shugaba Allah kuma ya mai da kai gidanka lafiya ya sa ka tarar da iyalinka lafiya kuma Allah ya kara wa rayuwa albarka to kafin mu yi addu'a za mu kira wato shi shugaba na wannan tafiya malam abubakar husaini suna zai zo ya